zadovoljan sam vam islamom kao vašom vjerom nema sumnje da je Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem jasno dostavio din islam kao što mu to uzvišeni Allah i naređuje ja i ohr rasulu belligh ma unzila ilayka min rabbik o poslanice dostavi ono što ti se objavljuje od gospodara tvoga to je i učinio kao što je svojim dijelima pokazao ljudima kakav je pravi put i zato mu uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala i objavljuje kul hadihi se bili reci ovo je moj put dakle pokazao im je pravi put koji je to kroz svoj primjer ed'u ila Allahi ala basiratin pozivam Allahu sa jasnim znanjem ene o meni tebe'ani ja i oni koji me slijedi kao što je uzvišeni tebareke wa ta'ala uputio mu'mine da slijede Resula sallallahu alaihi ve sellem i da im on bude uzorom u cjelokupnom njihovom životu rekavši لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة vi imate najljepši primjer u Allahovom poslaniku a on je sallallahu alaihi ve sellem radio po Allahovim propisima i njegovoj odredbi tako da je u mnogim stvarima se suprostavio džehlu i džahilijetu to jeste neznaboštvu to jeste svemu onome sa čime uzvišeni Allah te bareke ve taala nije zadovoljan i uzvišeni Allah objavljuje وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ obavještavajući nas o onima koji su upropašteni to su oni koji budu vjerovali u batil koji budu vjerovali u ono što je neispravno, a nijekali Allaha te bareke wa ta'ala, to su oni koji su propali. Resulullah Ali Sad Sram nam je dao najljepši primjer ispravnoga puta i najbolje nam je pokazao kako kako jedan musliman treba da se suprostavi džahilijetu i svim oblicima džahla. Tako ćemo mi ovom prilikom navesti brojne primjere u kojima je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem suprostavio se džahilijetu kojeg i dan danas ima i kojeg će biti do kıyametskog dana Prvo čemu je čemu se suprostavio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem jeste ibadet nekome drugome mimo Allahu subhanahu wa ta'ala od oblika džahilijeta koji se do dan danas pokazuju jeste da mnogi kroz one koje nazivaju dobrima širka Allahu te baraka wa ta'ala čini tako da takvima upućuju dove i pretjeruju sa takvima što se svakako ne smije radilo se o dobrima ili o drugima koji nisu dobri samim tim što uzvišeni Allah te bareke ve taala najbolje zna ko je kod njega primljen i prihvaćen po njegovoj vanštini i po unutrašnjosti dakle upućivanje pokornosti i bilo kojeg vida ibadeta nekome uz Allaha tabaraka wa ta'ala. Kaže uzvišeni وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ I ibadet čine, pokoravaju se i bilo koju vrstu pokornosti čine drugima mimo Allaha onima koji im ne mogu donijeti ni štetu ni korist i govore haulai wa yaquluna haulai shufa'auna 'inda Allah i govore ovo su naše šefaačije kod Allaha to jeste naši zagovornici kod Allaha pa onda takve mole mimo Allaha takvima dovu upućuju da im takvi pomognu a isti je slučaj kada se vežu iza žive ne samo za mrtve kada takve uzimaju za one koje neprikoslove, neprikosnoveno slijede i kojima neće odreći svoju pokornost. Dakle, ljude među svoj, koje smatraju svojim prvacima. I kaže uzvišeni وَالَّذِينَ تَحَدُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا One koji uzimaju božanstva uz Allaha druge مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَةً On govori, mi njih ne obožavamo osim samo zato da nas približe Allahu. Dakle, zato mi ovo činimo i veličamo njih i slijedimo ih samo da bi nas oni približili Allahu. I nema sumnje da je to najveće pitanje u kome je Allahu poslanik, ali zato salam, se suprostavio džehlu i džahilijetu. I onima koji ga slijede samim tim što je došao sa ihlasom a to je iskrenim ibadetom Allahu tebareke ve taala i slijedeњем uzišenog Allaha subhanahu wa ta'ala u svemu što je propisao. I obavijestio nas je da je to u stvari vjera svih Allahovih poslanika ono sa čime su svi Allahovi poslanici došli i da uzvišeni Allah druga dijela ne prihvata osim samo ona koja su po njegovim propisima i iskreno ime njega samo njemu urađena. A onaj ko drugačije bude činio, obavijestio nas je da mu je haram džennet učinio i da je njegovo mjesto u džehennemskoj vatri. I zbog toga se i borba vodila između sljedbenika istine i onih koji su slijedili neistinu i kaže uzvišeni وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ fitne i borite se protiv njih dok god ne nestane širka وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ I dok sva vjera Allahova ne bude. To jeste dok Islam na cijelom svijetu ne zavlada. od pitanja u kojima se suprostavi Allahov Resul Arisacam džehlu i, i tim džahilima, a što i danas nalazimo među ljudima, jeste da su oni podijelili se u svojoj vjeri. Kao što kaže uzvišeni, kullu hizbim bima ledejhim ferihun. Svaka grupa, svaka skupina zadovoljna je s onim na čemu je. Dakle, podijelili se u svojoj vjeri tako su se podijelili i u svome dunjaluku i svaki od njih misli da je u pravu u onome na čemu je tako da je uzvišen Allah naredio da bude jedinstvo u vjeri i objavio šara alekum mine dini objavio vam je od vjere ma wasa bihi nuhan ono što je naredio nuhu والذي أوحينا إليك i ono što smo objavili tebi وما وصينا به i ono što smo naredili Ibrahima wa Musa wa Isa Ibrahimu, Musa i Isa a šta je to naređeno en eqimu dine da uspostavite vjeru u svom životu wala tatafarraqu fi i da se u njoj ne razilazite što znači razilaženje u vjeri jeste od džahilijeta A to razilaženje u vjeri jeste u stvari razilaženje od, od vjere, napuštanje njegovih, njenih propisa. I kaže, inna ladina farraku dinehum i oni koji su podijelili svoju vjeru, razišli se u njoj, u akjanu šijan i postali sekte, postali razne grupacije, leste minhum fišej, ti nemaš ništa sa njima innama emruhum ila Allah njihovo pitanje prepušteno Allahu dakle takvima će Allah da subhanahu wa ta'ala takvima će Allah subhanahu wa ta'ala da presudi i zato je ovaj ummet nazvan ehlu sunnetom val džemaatom okupljeni oko sunneta slijedjenjem pravca Resula sallallahu alaihi sallam u svome životu i džemaat koji su okupljeni oko toga oni se u tome ne razilazi U tome su jedinstveni i taj ih sunnet okuplja. I kaže nam وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا i ne budite kao oni što su se razišli. وَاَخْتَلَفُوا i razjedinili مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ nakon što su im došli jasni ajeti. I kaže wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. i svi se prihvatite za Allahovo uže i nemojte se razjedinjavati. Dakle, ehlul džahili je i oni koji slijede neispravan put, oni se dijele i oni su podijeljeni u osnovi, dok ehlu sunnet, oni koji su na ispravnom putu, oni se ne dijele međusobno u svojoj, u svojoj vjeri. Treće u čemu se suprostavio džahilijetu Resulullah s.a.v. jeste da je u džahilijetu shvatano da pokoravanje predstavnicima predstavlja sramotu i poniženje svojim predstavnicima, prvacima među sobom. A suprostavljanje njima označava hrabrost i čast da čovjek nikome se ne, ne pokorava. Pa im se tome, u tome su prostavi Resulullah sallallahu alejhi ve sellem i naredio da se da se ljudi moraju pokoravati svojim predstavnicima i svojim svojim prvacima. Naredio je da budu pokorni i da im budu poslušni i da im nasihat čini to jeste da ih savjetuju i u pogledu toga je žestoku zabranu spomenuo da im se suprostavlja u onome što je pokornost Allahu te bareke ve taala. Ovo troje je spomenuto u hadisu koga bilježi i Buharija i Muslim. Ovo troje. Gdje kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Inna Allaha yarda lakum salasan." Allah vam je zadovoljan sa troje en ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a da samo njemu ibadet činite i ni u čemu širk da mu ne činite wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu da se svi okupite oko Allahovog užeta da se za njega prihvatite i da se ne razilazite wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum i da nasihat činite to jeste da savjetujete one kojima je Allah nad vama vlast dao. I nesumnjivo, kada se u ovome trome popustilo i kada se u ovome trome odbila pokornost Allahu te baraka ta'ala, samim tim je došlo do pomankanja i vjere. Od pitanja u kojima se suprostaju Resulullah s.a.v. džahilijetu jeste i to da je džahilijet sagrađen, osnovan na jednom velikom principu kojeg se oni nastoje držati, a to je taklid, to je slijepo oponašanje. I to nalazimo od prvih do posljednjih u džahilijetu. To nam na više mjesta Kur'an Kerim spominje i kaže وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون إتاكو نسم يدنق opominjača u bilo koje mjesto prije tebe poslali Adamu oni koji su živjeli raskošnim životom nisu govorili mi smo našli naše pretke na jednoj vjeri i mi to slijedimo. Dakle, vežu se za, za ono na čemu su bili njihovi predci i neprikosnoveno kažu da to slijede. Dakle, oponašanje. Njihova vjera je vjera oponašanja. I kaže, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ Kada im se kaže, slijedite ono što Allah objavljuje. Kalu bel ne tebi'u ma wajedna alaihi aba'ena. Oni kažu, mi samo slijedimo ono na čemu smo zatekli naše predke. E walau kane šeitanu jed'uhum ila azab is sa'ir. Zar i tada, ako i šeitan bude pozivao u džehennemski azab, zar će i tada da ih slijedi? I kaže, Kul innama e'idhukum bi wahide. Reci, ja vas samo s jednim savjetujem. En te kumu lillahi mesna wa furada. Da pred Allahom stanete pojedinačno ili dvojica po dvojica. Thumme te tefekkeru i zatim razmislite ma bi sahibikum min džinne vaš drug nije lud. Dakle, on vam istinu govori i on vam prenosi od Allaha tebareke wa ta'ala. I kaže, اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون i slijedite ono što vam je objavljeno od gospodara vašeg. A nemojte slijediti mimo njega, ovdje kaže, druga božanstva. Što znači onaj ko se slijedi, taj se uzeo za božanstvo mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Zvali se oni predsima ili nekim ili nekim drugima. Qalilan ma tatzakkarun. Qalilan ma tatzakkarun. kako vi malo pouku primate. Od pitanja džahilijeta u kojima se suprostavio Resulullah sallallahu alaihi sallam, tome džahilijetu, jeste i to što su smatrali da je većina ta koja je u pravu. I većina ta treba da se slijedi. tako kada su htjeli dokazati ispravnost nečega, oni su rekli većina ljudi je, većina ljudi je na tome. A kada su htjeli dokazati neispravnost nečega, govorili su pa ko to slijedi osim jedna šačica ih kojima mi ne pridajemo nikakvu, nikakvu pažnju. Pa je uzvišen Allah mnoge ajete na tu temu objavio od kojih je wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah ako slijediš većinu onih koji su na zemlji oni će te odvesti sa Allahovog puta i kaže ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض kada bi istina slijedila njihove strasti nastao bi nered na nebesima i na zemlji Od pitanja na kojima su bili sljedbenici džahilijeta jeste i to da su donosili dokaz prema prvim generacijama. Pa je tako faraon pitao Musa a.s. Kale fema bal, bal kurunil ula. Šta ti kažeš o prvim stoljećima? Na čemu su oni bili? A onda u Musa a.s odgovara kale ilmuha inda rabbi fi kitab. Ilum i znanje o tome je kod gospodara moga u, u knjizi. I govorili su ma se mi'na bi hada fi abaina al awalin Mi ovo me nismo čuli ništa kod naših prvih generacija, kod naših predaka. To jeste, vi donosite nešto novo što je nama nepoznato i znači da to nije ispravno jer to na tome nisu bile naše prijašnje generacije. Od pitanja džahilijeta jeste i to da su se vezivali za one koji su po njihovom imali veće znanje i veću snagu nego današnji. Pa su rekli, prijašnji su bolje znali, nego vi. Jel vi bolje znate ili oni, oni prije? Pa im je uzvišen Allah odgovorio na to i rekao, وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِي مَا إِمْ مَكَّنَّكُمْ فِيهِ Mi smo im dali mogućnosti koje nismo vama dali. وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده i dali smo im seman sluh vid i srca da shvataju da razumiju fama agna anhum pa im to ništa nije koristilo dakle nije pitanje samo shvatanja nego prihvatanja da li će prihvatiti istinu i kaže uzvišeni wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru i protiv nevjernika, ovdje je sad govor o židovima, protiv nevjernika oni su očekivali pomoć, pobjedu. Govorili su mi ćemo vas pobijediti, židovi koji su bili u Medini, govorili su mušicima u Mekke. Mi očekujemo da će se pojaviti poslanik. I mi ćemo vas njim pobijediti. Pa Allah kaže فَلَمَّا جَاهُمْ مَا عَرَفُوا Pa kada im je došao onaj kojeg su znali kefaru bi zanijekali su ga zašto što nije bio njihovog roda فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ neka Allah ovo proklijestvo na, na nevjernike i kaže يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَأَهُمْ poznaju ga kao što poznaju svoje sinove kako ga poznaju poznaju njegov opis znali su opis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao što poznaju svoje sinove njihovo dijete ako uđe u veliku skupinu ljudi oni će ga poznat mimo drugih e tako su mogli poznat Allahovog poslanika među drugim ljudima po opisu koji im je dat o tome poslaniku pa su opet ga zanijekali Od pitanja u kojima se suprostavio Allahov Resul alaihissalam džehlu i džahilijetu i onima koji ga slijedi, jeste i to što su oni navodili dokaz protiv ove vjere to što ovu vjeru slijede oni koji nemaju snage niti uticaja u društvu što bi se reklo radnici uopšteno onako oni koji nemaju vlasti i snage u društvu. Pa kažu, enu minu leke od tebe arzelun. Zar da ti vjerujemo, a uz tebe su samo oni koji su među nama poniženi. Nemaju nekoga, nekog mjesta među nama. Eha ula imenna Allahu alejhim min bejnina. I govorili su, zar je Allah milost ovima između nas podario. A Allah im odgovara i kaže, Elejsa Allahu bi aleme bi šakirin. Zar Allah najbolje ne poznaje zahvalni. Od postupaka džahilijeta kojima se suprostavio Allahov Resul, ali sad sam jeste i to, da su se povodili za griješnicima kojih je bilo u dvije skupine među učenima i među pobožnima a uzvišeni Allah kaže ja ijuhel ladina amenu ovi koji vjerujete inne kathiran minel ahbari war ruhban mnogo jednih i drugih ahbar to su učeni koji imaju znanje o vjeri. A ruhban to su pobožnjaci. Pa kaže uzvišeni, mnogi učeni u vjeri i mnogi pobožnjaci le jakuluna emuala nasi bil batil jedu ljudske imetke bespravno وَيَسُدُّونَ عَنْ an اللَّهِ I ljude skreću sa Allahovoga puta. Što znači, propisuju ljudima uvjeri ono što Allah te bareke ve taala propisao nije razne dađbine, razne propise na osnovu kojih oni ubiru sebi prihode, a na to nemaju pravo i na taj način oni skreću i odvode ljude sa pravoga puta. A mnogi se upravo povode bilo za ulemom ili učenima koji su se iskvarili ili za, za pobožnima koji su se iskvarili. To jeste za učenima koji ne rade po svome znanju i za pobožnima koji nemaju znanja, a hoće da, a hoće da radi. Pripadnici džahilijeta pokušavaju da dokažu neispravnost vjere neshvaćanjem onih koji je slijede. Pa ih opisuju riječima badije rej. To su oni koji nemaju svoga mišljenja. Dakle, slijede vas one mase. Pa na taj način hoće da opravdaju svoje neprihvatanje istine. Isto tako pripadnici džahilijeta slijede princip neispravnog kijasa ili analogije. Govoreći in entum illa bešarum misluna, vi ste ljudi kao i mi. Drugim riječima, što bismo se mi povodili za vam? I vi ste ljudi kao i mi. A to je pogrešna analogija i pogrešno poređenje. Jer se ne porede tu ljudi sa ljudima, već je dužnost da ljudi prihvate Allahovu, Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru i da se pokore onome sa čime je došao Allahov Resul, alaihi salatu wasalam. Od postupaka džahilijeta jeste i to da su pretjerivali u veličanju učenih i dobrih kaže uzvišen ja, ja ehli kitabi la taglu fi dinikum o ehli kitabije nemojte pretjerivati u svojoj vjeri kao što i danas vidimo pretjerivanje učenim tako su nam rekli oni i mi to prihvatamo neprikosnoveno ولا تقولوا على الله إلا الحق i ne govorite na Allaha ništa drugo osim istinu. U osnovi muslimanu je naređeno da slijedi ono sa čime su došli Allahovi poslanici, a da napusti razna mišljenja i slijedjenje strasti. Doći im ehlul džahilije suprotno tome radi šta čine? Oni slijede svoje pretpostavke i slijede svoje strasti, a napuštaju ono sa čime su došli Allahovi poslanici. I to ćemo vidjeti do dan danas. Slijedjenje pretpostavki i mišljenja, slijedjenje strasti, a napuštanje onoga sa čime su došli Allahovi poslanici. od postupaka džahilijeta je i to da se pravdaju da oni ne razume ovo. Oni govore kalu kulubuna gulf. Naša srca su zatvorena, umotana. Mi ne shvatamo to. Ne može to doći do naših srca, ne shvatamo to. I govorili su, ja šuajbu ma nefkahu kathira mimma takul. O šuajbu, mi ne razumimo puno to što ti govoriš. To je za nas nerazumljivo. Hoće ti ime da se opravdaju što ne slijede ovu istinu. A onda ih je Allah tabaraka wa ta'ala otkrio na čemu su i obavijestio nas da oni ne shvataju ovu istinu zato što su im srca zapečačena. A zapečačena su zato što ne vjeruju zato što ne prihvataju istinu. Od postupaka džahilijeta jeste i to da zamjenjuju Allahovu knjigu za knjige sihra. I onoga što ih zavarava, što bi se reklo, filozofije i tako dalje. Zamjenjuju Allahovu knjigu za to. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه a kada im dođe poslanik od Allaha koji potvrđuje istinu koja je sa njima nebede ferikum min alladhina utul kitab jedna skupina ehli kitabija odbacuje kitab Allahi Allahovu knjigu vara'a zuhurihim za svoja leđa ke ennehum la ja'lamun kao da ne znaju nikako kao da ne znaju za, za Kur'an wattebe'u ma tetlu šajatinu dakle ne prihvataju Kur'an ne slijede Kur'an a šta slijede wattebe'u ma tetlu šajatin slijede ono što im kazuju šajtani ala mulki Sulejman protiv vlasti Sulejmanovi وما كفر سليمان سليمان ني بيو نفيرنك ولكن الشياطين كفروا فكرايتو بيتسو شيطاني بيلي نفيرنيتي ولكن الشياطين كفروا بيتسو شيطاني بيلي نفيرنيتي يعلمون الناس السحر وچيچي لودة سحروا Što znači, takvi koji ne prihvataju Kur'an, prihvataju filozofije. Prihvataju ono što im šeitani donose a ovo neće prihvatiti ovu, ovu istinu. I od takvih njihovih postupaka jeste da pripisuju neistinu i batil Allahovim poslanicima. Jer Kur'an kaže Oma kefara Suleiman. A Suleiman nije bio Suleiman nije bio nevjernik. Što znači oni mu pripisuju nevjerovanje, a on je daleko a on je daleko od toga. Kao što Allahovim poslanicima, Musa u a.s. i Isa u a.s. danas mnogi pripisuju ono od čega su oni u potpunosti čisti i pozivaju na taj način u jedinstvo vjera. Da bi na jednoj političkoj osnovi pridobili glasove, udovoljili međunarodnim zajednicama, institucijama i na taj način slagali na Allaha tebareke ve taala i njegove poslanike da su došli sa tim vjerama koje Allah tebareke ve taala takve sigurno nije objavio niti je dao u pogledu toga i kakvog dokaza I kaže uzvišeni, ma kana Ibrahimu jehudijen, wala nasranijen. Nije Ibrahim bio ni židov, ni kršćanin. Dakle, ono što hoće da mu pripisuju u džahilijetu ondašnjem i i ovdašnjem. Isto tako od postupaka džahilijeta vidjet ćemo da se mnogi pripisuju dobrima. S tim što, što im se u potpunosti suprostavljaju. Mnoge ćete danas čuti da kažu moj dedo je toliko puta išao na i hatmi toliko učio i tako dalje, a on ili ona i ne klanjaju. Tako ćemo vidjeti u tome džahilije, to je bilo da se pripisivali Ibrahimu ali i selam, a u potpunosti su u suprotnosti sa onim sa čime je došao Ibrahim ali i selam. Dakle, to je od postupaka džehla i džahilijeta. Od postupaka džahilijeta jeste i to da se oni ima koji čine neuobičajene stvari pripisuju kerameti i pored jasnoće da su oni na dalaletu u današnjem slučaju što se ide onima koji zapisuju i kažu ima fajde samim tim što kažu pripisuju im ima je Allah dao posebnu moć da oni to mogu učiniti ne shvatajući, ne razlikujući šeitanska stanja od kerameta. Jer kerameti se dešavaju kada je čovjek u pokornosti. I zato imam i šafija kaže, ako vidiš čovjeka da ide po vodi, nemoj da te to zanesi. Pogledaj u njegova djela. Pa ako su ustali sa sunnetom, nada se hajru za toga čovjeka. A ako nisu, onda je to od šeitanskih poslova. Što znači, gleda se u dijela toga, gleda se u dijela toga čovjeka. Tako su mnogi i dan danas jednostavno pripisali i pripisuju keramete i svojstva evlija onima koji su najudaljeniji od toga. Isto tako od toga prijašnjeg prvobitnog džahilijeta i danas Danile džahilijeta jeste da neki u ibadete ubrajaju ono što je Kur'an spomenuo pod imenom Mukja en vatasdije. Mukja to je zviždukanje, pjevukanje. Tasdije je pjeskanje rukama. Dakle, vrste kasida ilahija kojima se uz muziku spominje Allahovo ime i na neki način se to ubraja u pobožne pjesme i ibadete što je Allah tabaraka wa ta'ala strogo osudio u suri El Enfal. Od postupaka džahilijeta jeste i to da su uzeli svoju vjeru za lehu i le'ib. To je igru i zabav. I zabav. Gdje uzvišeni kaže وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَلَعِبًا ostavi one koji su svoju vjeru uzeli za igru i za zabavu. Wa garrethumul hayatud dunya koje je ovo svjetski život zavarao. Dakle, uzeli su svoju vjeru od Bajrama do do Bajrama. od mevluda do do mevluda od ajvatovice do ajvatovice dakle od onoga što su sebi propisali što Allah tabaraka wa ta'ala nije, nije objavio i u tome gledaju kako će sebi udovoljiti gledaju kako će se provesti kako će proslaviti a ne gleda se što je Allah tabaraka wa ta'ala propisao i šta zahtijeva ova Allahova subhanahu wa ta'ala sveta vjera. Od svojstava takvih jeste da ih je ovo svjetski život zanio. I misli da je to što im Allah daje dokaz da je Allah s njima zadovoljan. I kažu, nahnu ekseru emualan wa euladan, wa ma nahnu bi muazzebin. Mi imamo više i metka i djece i mi kažnjeni nećemo biti. To jeste da Allah s nama nije zadovoljan, ne bi nam dao ovo što nam je dao. Znači, mi smo u velikom dobru. Dakle, mjere, mjere je to što im Allah daje sa zadovoljstvom njegovim, a to je svakako neispravno, jer se zadovoljstvo Allaha tabaraka wa ta'ala ogleda u pokornosti njemu i onome što je u njegovoj vjeri, a nikako u tome što Allah daje, jer on daje i onome koga voli i onome koga ne voli. I kada čovjek griješi, a Allah mu povećava svoje davanje, to znači da ga na taj način sve više navlači da dođe u njegovu kaznu, da što više zaradi njegovog subhanahu wa ta'ala gazapa, to jeste njegove srđbe i da što više da što više ogreze u tome je Od postupaka takvih jeste da odbijaju ući u istinu ako ih po njihovom gledanju slabiji preteknu u tome. Pa uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala objavljuje ajete u pogledu toga. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه Tražili su mušrici, došli Allahovom poslaniku, ali sad sam i govorili, mi bismo prihvatili istinu kada bi ti se odrekao ovih koji su oko tebe. Ko što je Bilal, ko što je Suhejb, ko što su ovi koje mi, do kojih mi među sobom ne držimo. Pa Allah mu posebne ajete u pogledu toga objavljuje i kaže وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ I nemoj otjerat od sebe. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ One koji mole svoga gospodara. bil gadati wal ashi izutra i naveče yuriduna wajha koji hoće njegovo lice Allahu te baraka ve taala zadovoljstvo ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alayhim min shay niti ćeš ti odgovarat za njih, niti će oni odgovarat za tebe. Fata trudahu fata kuna mina valimin. Pa da ih rastiraš i da budeš od onih koji su nepravdu učinili. Dakle, pripadnici džahilijeta se povode za brojnošću i povode za ljudima koji su u njihovim očima veliki. A to vidimo danas da ih to skupo košta jednostavno jer na kraju im se takvi okrenu protiv njih i bude im to štetom na njihov račun kao što smo vidjeli u mnogim prilikama dakle dužnost je istinu slijediti a istina ne slijedi ne slijedi ljude i govore isto tako leukane hajran ma sebekuna ilej da je to dobro ili da u tome ima kakvog dobra, ne bi oni prije nas to prihvatili. Dakle, mi smo preći da to prihvatimo, da u tome ima dobra. Kako će oni prije nas to da prihvati? Od osobina takvih džahila i, i džehla i džahilijeta kojima se suprostavio Resulullah sallam jeste I to da takvi iskrivljuju Allahov kitab, Allahovu knjigu. Nakon što su je shvatili, svjesno to čini. Dakle, pokušavaju značenja Kur'an Kerima iskriviti kako bi došli do svojih, do svojih ciljeva. Tako da uzimaju jedan ajet, a ostavljaju druge, ili mijenjaju značenje određenih, određenih ajeta Kao što smo čuli u mnogim, u mnogim prilikama, kako čine. Od primjera toga jeste i tumačenje kuranskog ajeta, i Allah kaže, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى onaj ko se bude suprostavljao Allahovom poslaniku nakon što mu je istina jasno postala وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ i bude slijedio put mimo puta mu'mina نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا mi ga okrenemo tu kuda je krenuo وَنُسْلِهِ جَهَنَّم i جَهَنَّم ćemo ga جَهَنَّمom ćemo ga pržiti وَسَعَتْ مَصِيرًا a loša li je to prebivalište ili mjesto gdje će biti kažu ovaj ajet znači وَيَتَّ بِيَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ko bude slijedio drugi put mimo našeg mimo nas. Ko bude radio drugačije nego što mi radimo. A vidimo da se njihovi postupci ne slažu sa sunnetom Resula sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, ovaj ajit se odnosi na ashabe, dakle, ko bude slijedio put tih prvi mu'mina za koje Allah kaže fe in amenu bi misli ma amentum bi fa kad itedev. Ako budu svi drugi vjerovali kao što vi vjerujete, onda su na pravom putu. Wa in tawallaw ako se okrenu fe in ma hum fi shiqaq. Onda su oni ti koji se odvajaju od istine. Dakle, jednostavno neki pokušavaju da ljude primoraju na svoje sljeđenje tima što kažu mi smo ovi na koje se odnosi ovaj aj dakle krivo tumačenje Allahovih Allahovih riječi od postupaka pripadnika džahilijeta jeste i to da pripisuju Allahu tebareke ve taala da njemu pripisuju ono što on nije objavio. Kaže uzvišeni feoilu lilladine jektubuna al kitabe bi ejdihim. Teško li se onima koji pišu knjigu svojim rukama. Thumme jekuluna hada min indi indillah. Zatim kažu ovo je od Allaha. To jeste ovo je islam, ovo je din. Ovako vam je propisano, ovako radite. U Evropi budite evropski muslimani. Laži izmišljaju na Allaha tabaraka i to je od postupaka džehla i džahilijeta i pripadnika džahilijeta. Od njihovih dijela jeste i to da oni ne prihvataju osim od onih koje s njima. Ništa ne prihvataju osim onih koji sa njima. I govori Pa kalu nu'minu bima unzile alejna. Mi vjerujemo samo ono što je nama objavljeno. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاهُ A ne vjeruju ono što, što dolazi iza njega. Dakle, jednostavno, ne vjeruju u istinu koja se objavljuje, nego slijede ili slušaju samo one koji su u njihovoj skupini, u toj firki i u toj sekti, u toj, u toj stranci. A iako ne znaju na čemu su oni kao što kaže Allah felime taktuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin pa što ubijate Allahove vjerovjesnike što ste ih ubijali prije ako ste bili vjernici dakle u osnovi oni i ne vjeruju kako bi kako bi trebalo I imamo još jedno vrlo važno pravilo u pogledu džahilijeta, a to je da takvi nakon što su ostavili poslušnost, napustili poslušnost Allahu te baraka wa ta'ala da se okupe, onda su radili onome što je Allah zabranio, pa su se razišli i svaki su na onome na čemu su se okupili, dakle, a nisu na Allahovoj knjizi. I vidit ćemo i na razne sektore, na razne partije da su podijeljeni i na razne interese što je od postupaka džahilijeta. Takvi vidjet ćemo da se suprostavljaju vjeri koje pripadaju. Suprostavljaju se vjeri koje pripadaju. A vole vjeru nevjernika. pa ćemo vidjeti šta su uradili sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, koji im je došao sa sa vjerom Musa alejhi wasallam Jo stari Allahovi poslanika da su odbacili tu pravu vjeru a slijedili vjeru nevjernika i vjeru sihra koja je bila u stvari vjera koga? Faraona koji je vladao preko toga sihra i tih čarolija narodom. Dakle, prihvatili se sihra, a ostavili, ostavili Allahovu, ostavili Allahovu, te baraka wa ta'ala, knjigu. I do dan danas mi to, mi to vidimo. Pripadnost islamu, a najveća mržnja prema vidjet ćemo islamu, onakvom kakav, kakav on jeste u svome izvoru, i prihvatanje nevjerničkih zakona i rad sa njima i saradnja i međusobno potpomaganje. Dakle, to je od svojstava džahilijeta i sjedbenika džahilijeta. Odbacivanje istine ako ona dođe od onih ko, koji im nisu dragi. Va kaleti li jehudu lejseti nasara ala še. I kažu židovi kršćani nisu ni na čemu. Ništa to ne valja kod njih. Va kalet in nasara, lejset il jehudu alašaj. A kažu kršćani, židovi nisu ni na čemu. Ništa njih ovo ne valja. Ibn Kesir kaže u svome tefsiru, jedni i drugi su u pravu. Dakle, kaže im da to što govore jedni drugima se odnosi upravo i na jedne i na druge. Dakle, ovdje nema pitanja prihvatanje istine, nego jednostavno ne mogu te, ja od tebe ne prihvatam. Što je danas slučaj, ne dam ti u džamiju ako te ne mogu. Monopol nad, nad Allahovim kućama, što vidimo da se ostvaruju. Svaka od tih skupina koja je u džahilijetu predstavlja se da je ona u pravu i govori da je ona najbolja i najispravnija. A Allah im kaže Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dajte dokaz, doneste dokaz ako istinu, ako istinu govorite. I kaže im: Bela men eslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Onaj ko okrene svoje lice Allahu dobročinstvo čineći. Dakle takav je na pravome putu, a ne onaj ko se predstavlja da je na pravome putu. od postupaka takvih jeste i to da takvi halal oharamljuju. Zabranjuju ono što je Allah tabareka wa ta'ala halal učinio. Ne, ne smiješ spomenuti četiri, ni dvije. Što? Zato što se slijede zato što se slijede drugi propisi i, i drugi hater, zabranjivanje onoga što je što je halal, što je dozvoljeno. S druge strane, dozvoljavanje onoga što je što je zabranjeno. Drugo vrijeme, drugi ljudi, eh, uzmite kamate. Kamate do 8% nije to veliko. Može, može toliko. Ko što se nam neki kazivali, direktno slušajući od jednog muftije. Do 8% može kamat. Znači, jednostavno mijenjanje Allahovih Allahovi te bareke ve taala propisa uzimanje učenih i pobožnih za božanstva mimo Allaha te bareke ve taala to jeste slijedeći ih mimo Allahovi subhanahu wa taala propisa nijekanje poricanje Allahovi svojstava samim tim što čovjek misli da ga Allah ne vidi I kaže uzvišeni, وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ već ste vi mislili en Allah la ja'lamu kathiran mimma ta'lamun mimma ta'malun mislili ste da Allah puno toga ne zna što vi radite dakle nije kanje Allahovi svojstava da Allah sve vidi i kad je tako sebi predstavio, onda je radio šta je htio i šta je, šta je mogao. Od postupaka džahilijeta jeste i to da se nijeće kader to jeste Allahova subhanahu wa ta'ala odredba njegova sudbina koju on propisuje svojim robovima i kader hoće da upotrebe protiv Allaha te baraka ta'ala. Da kažu to nam je Allah dosudio šta smo mi u tome krivi. Mi moramo tako raditi. To je od postupaka džahilijeta. A otkud vi znate da vam je Allah tako dosudio? I drugo, Allah te baraka ta'ala dao vam je mogućnost izbora, a on vam je to dosudio zato što ste vi za toga. Zato što ste vi za toga. وَيُضِلُّ اللَّهُ Allah da je da zulumčari idu krivim putem. Dakle, zulum su učinili pa je Allah dao da idu tim putem jer je to za njih. I suprostavljaju se Allahovom šarijatu kaderom. I kažu Allah nam je tako dosudio, znači Allah je time, Allah je time zadovoljan. To je od postupaka džahilijeta i džehla. Kaže uzvišeni, takvima وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء oni koji njemu druge čine ravnim ili širk činemo govore da je Allah tio ne bismo se ni mi ni preci naši pored Allaha nikome klanjali i ne bismo bez njegove volje ništa zabranjenim smatrali. Dakle, Allah nam je to dosudio i to je njegova volja i on je tako odredio. Miješaju ova dva pojma Allahove odredbe, nekada Allah nešto dosudi, a nije time zadovoljan. Dosudio je kufr kafirima, a on kufrom nije zadovoljan. A Allah, te tebara va ta'ala, propisuje samo dobro kao propise vjeri i daje to ljudima u mogućnost da čine ili ne čine dakle na njihovu volju po čemu će biti nagrađeni ili kažnjeni a njegov kader kada bi vjera bila po Allahovom kaderu onda ne bi bilo ne bi bilo kafira na zemlji jer Allah nije zadovoljan sa kufrom što znači da Allah nekada dosudi i ono sa čime nije zadovoljan zato što je to za dotičnoga Od postupaka džahilijeta je i to da se psuje vrijeme, da se loše govori o vremenu. Takvi džahili, džahili govore وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ Nas samo vrijeme uništava. Dakle, ružno govori o vremenu. Allah te baraka wa ta'ala kaže da on je taj koji svim upravlja i zabranjuje da se loše o vremenu govori. Takvi blagodati drugima pripisuju, mimo Allahu tabaraka wa ta'ala. Mimo Allahu tabaraka wa ta'ala. Kažu uzvišeni, ja'rifuna ni'mat Allahi thumma yunkiruna. Poznaju Allahovu blagodat, zatim je nijeću. Da nije bilo naše armije, sile nebeske, kažu. To je Ukrajina, da da nije bilo ovoga nestalo bi nas da nije bilo naše nacije ne bi ništa od nas ostalo i tako dalje pripisivanje Allahove blagodati drugima ne uzbrne ili nijekanje Allahove tabaraka wa ta'ala blagodati od postupaka džahilijeta jeste da takvi ne pripisuju Allahu mudrost savršenu već raspravljaju Allahovim ajetima što je ovo ovako a što je to tako da je ovo drugačije nego što jest da je malo ovoga manje ili malo ovoga više samim tim Allahu pripisuju manjkavost i od njega nije čuo savršenu mudrost, jer da su prihvatili Allahov zakon, to bi značilo da su, da su prihvatili i njegovu mudrost koja je savršena. Od postupaka džahilijeta jeste i to da takvi pokušavaju raznim hilama. Kod nas se kaže hila, a to je hile šer'ije šarijatskim, kako je nazivaju, smicalicama ili pokušajem da se izbjegnu propisi, pokušavaju ostaviti Allahove te barekeva ta'ala propise. Što je svakako što je svakako jedan od najvećeg vida, vida kufra. Allah te bareke ta'ala. Kao što su oni subotom kojima je bilo zabranjeno loviti, postavili mreže petkom, a digli ih nedeljom, kažu nismo subotom lovili. Dakle, cijeli na taj način da da Allahu te bareke ta'ala da Allahu te bareke ta'ala e, izmaknu i da se oslobode njegovih propisa. Zabranjeno im je bilo da jedu loj, a oni su uzeli pa ga pretopili i prodali i jeli to što je što su zaradili od toga pa je Allah tabareka wa ta'ala prokleo tako ćemo vidjeti i ljude danas imate ih koji prodaju krstove kažu mi to ne prodajemo muslimanima muslimani sigurno neće ni kupiti nego hoće time da opravdaju taj svoj postupak ili prodaju alkohol ili svinsko meso i tako dalje dakle, ono što je Allah tabareka wa ta'ala zabranio pravdajući se izlazeći iz okvira ovoga šarijata. Kaže uzvišeni o makaru, o makaru Allah, oni su spravili, pravili spletke, smicali se Allah je dao njima ono što će ih što će ih svakako e, dati da budu oni našteti. Wa qala ta'ifatun min ahli al-kitabi. Od njihovih postupaka jeste i to postupaka džahilijeta da dijelimično prihvataju istinu da bi je se kasnije odrekli. Kao što kažu i naše nane su nosile feređe. I to je fino nešto. I to je lijepo i to se nama sviđa, ali u današnje vrijeme, u današnjem mjestu, u današnjem ome i tako dalje. Dakle, potvrđivanje istine da bi se na kraju to zanijekalo i da bi se to odbacilo. Kaže uzvišnji Allah, وَقَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ I govori, govorila je skupina ahli kitabija, آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ Vjerujte u ono što je objavljeno muslimanima na početku dana. Neki mu feseri kažu, dođite i klanjajte s njima saba. وَكْفُرُوا آخِرَهُ A na kraju dana odrecite se njihove vjere. La Allahom jer ne bi se i oni vratili. Ne bi ni oni ostavili to. I zato je upravo kazna za murteda, tako u islamu, takva kakva jeste, zato što je takav optužio Allahu vjeru. Prvo je prihvatio, a onda je ostavio. Zašto je ostavlja? Znači, vidio se u njoj man, manjkavost, dakle, to više nije pitanje lične prirode, već je to pitanje optužbe ove vjere. I zato u vjeru nema prisile, ali kad prihvatiš, onda Boga mi ima, onda ne možeš, onda ne možeš kod hoćeš i kako, i kako hoćeš. Od ovih pitanja koja su ovdje spomenuta, vi ćete naći mnoga i mnoga da su danas prisutne. Između ostalog, mnoge stvari koje bi trebale biti jasne i, i koje bi se trebale spriječiti da se ne dešavaju među muslimanima gleda se u pogledu toga kroz prste i dozvoljava se kao što su mnogi vidovi širka koji se koji se čini a na to se na to se ne ukazuje ljudima zatim podvojenost u vjeri koja nastaje kada ljudi ne prihvataju jedan izvor a taj izvor je Kur'an i Sunnet nego prihvataju razna mišljenja, razne filozofije, razne razne pravce i tako dalje i dijele se i dijele se na stranke, a samim tim i gube autoritet učenih kod sebe. Tako da ni do koga takvi ne drže. Osim do onih koji imaju neku, neko mjesto političko kod njih, ili su materijalno dobrostojeći i tako dalje. Ali do onih pravih predvodnika ljudi, do uleme, do učenih, uopšte se ne drži. Tako ćemo vidjeti, dakle, da ovaj hadis koji smo na početku spomenuli, jednostavno se suprotno njemu radi. Vidova širka ima danas u ovome ummetu, zatim podvojenost, na stranke i frakcije i partije raznovrste i nepoštivanje učenih onih koji su pravi predvodnici ljudi. Dakle, to ćemo naći danas među ljudima. Mnoge danas kada upozorimo na to, reći će, ma to nije moguće. Kako ćemo mi, kako ćemo mi za nekoga reći među muslimanima da, da čini širk, kad on kaže la ilaha illallah, kad on, kad on klanja, kako ćemo reći da čini širk? Jednostavno ćemo reći da la ilaha illa ima svoje uslove, da to nisu samo riječi. Isto kao što bismo rekli, abdest ima ono što ga kvari. Uzeo abdest, ali uradio ovo, uradio ono, uradio ono i kažemo uzeo je abdest. Jeste. Rekao je la ilaha illallah, ali ga je izgubio vamo. Čime? Ovim i ovim i ovim. Tako je sa šahadetom, ko abdestom, ko i ostali. Dakle, da ispuniš uslove la ilaha illallah i da ne dođeš sa onim što ga što ga kvari. E to je to. A ne, rekao je la ilaha illa Allah i može raditi šta god hoće. To nigdje nema ni ovim dunjalučkim poslovima kamoli kod Allah Allaha barka od I to je velika greška koja se kod ljudi danas još uvijek ovaj nalazi a to je da jednostavno nikoga neće podvest pod Allahove zakone nego se sudi prema osjećajima on je musliman kaže la ilaha illallah nek mu Allah sudi a to što je uradio toliko stvari koje ga izvode izvjere na to se uopšte ne ne gleda I zato je vrlo važno da se vjera uspostavi. Ko što smo rekli, en eqimu din, da se vjera uspostavi, vola te te i u njoj da se ne podvaja. Dakle, ni na kakve stranke, ni na kakve partije i sekte, nego samo okupljanje oko Allahove riječi i oko prakse Allahovog Resula, ali sad sam, što je u stvari značenje šahadeta La ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah. Inša Allah, u nastavku ovih kazivanja govorit još o nekim postupcima iz džahilijeta koje i danas nalazimo među ljudima tako da bismo ih mogli prepoznati jednostavno vidjeti da se ti postupci ponavljaju iz generacije u generaciju i ono čime su se prijašnje generacije raznih vidova džahilijeta pravdale, da ne prihvate istinu, pravdaju se i da ove današnje i pravda će se i one koje kasnije dolaze, tako da je uputa jasna i blago onome koje se prihvati ne gledajući u pogledu toga da li će ljudi to voliti ili neće, već nastojeći da zadovolji Allahove propise i da udovolji uzvišnom stvoritelju Tebarake wa ta'ala i na taj način jednostavno vidimo da je to upravo uspostavljanje prave Allahove vjere onakve kakva ona jeste bez ikakvog dodavanja, oduzimanja, bez iskrivljavanja, bez opravdavanja i traženja opravdanja za nerad po njoj, već je to iskreno opredjeljenje za Allahu tabaraka wa ta'ala vjeru i rad po njoj i takvima Allah tabaraka wa ta'ala i pomaže. Zakum Allah, hajim, subhanak Allahumma, bihamdika, šadu ilaha ilaha ila ente, estagfiruka wa tubu ilaika.